proclaman a la gente el día del sacrificio que ambos están exentos de la obligación de cumplir los pactos acordados anteriormente con los idólatras si se arrepienten y aceptan el Islam oh idólatras será mejor para ustedes pero si se desentienden de la fe sepan que no podrán escaparse de Allah y anuncia a quienes rechazan la verdad que recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra.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 mátenlos allí donde los encuentren captúrenlos cerquenlos y acechenlos en todo lugar pero si se arrepienten de su incredulidad y aceptan el islam practican el salat y entregan en asaque dejen que prosigan en paz su camino ciertamente Alá es indulgente y misericordioso وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون Y si algún idólatra te pide protección, oh Muhammad, para escuchar la palabra de Allah, concédesela para que la escuche y después facilítale la llegada a un lugar seguro. Esto es porque son gentes que no conocen la palabra de Allah. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين وقفتم عند المسجد الحرام الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ¿Cómo podrían los idólatras mantener un pacto con Alá y con su mensajero, a excepción de aquellos con los que establecieron un acuerdo cerca de la mezquita sagrada? Mientras estos cumplan con ustedes, cumplan con ellos. Ciertamente, Alá ama a los piadosos que cumplen lo que pactan. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون ¿Cómo podría haber un convenio entre ustedes si de vencerlos no respetarían ni lazos de sangre ni pacto alguno? Sus palabras los complacen, pero sus corazones los rechazan, y la mayoría de ellos no respetan lo pactado. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون Han vendido las aleyas de Alá por un vil beneficio al preferir los bienes mundanales a la verdad y desvían a los hombres de su camino qué malo es lo que hacen لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون No respetan con ningún creyente ni lazos de sangre ni pacto alguno esos son los transgresores فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون Pero si se arrepienten y abrazan el Islam, practican el salat y entregan el azaque, son sus hermanos en la religión. Así es como explicamos con detalle nuestra revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون Mas si rompen sus juramentos después de haber concluido con ellos un pacto y atacan su religión, combatan a los líderes de quienes rechazan la verdad pues no respetan ningún juramento o pacto para que así desistan de su actitud الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ¿Cómo no iban a combatir a quienes han roto sus pactos y planearon expulsar al mensajero de Allah cuando ellos lo atacaron primero? ¿Acaso los temen? Es Allah a quien deben temer si de verdad son creyentes. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين Combátanlos. Alá los castigará con sus manos. Los humillará. Les dará la victoria a ustedes sobre ellos. y curará con ella los corazones de los creyentes que estaban tristes y angustiados por las maquinaciones de los idólatras. Y hará que se desvanezca la ira de sus corazones. Y Alá acepta el arrepentimiento de quienes quiere. Alá es omnisciente y sabio. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقوا تتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ¿Acaso pensaron que Alá los dejaría en su estado actual sin ponerlos a prueba para que se evidenciara quiénes de ustedes luchan sinceramente por su causa? sin tomar otro protector que Alá, su mensajero y los creyentes? Y Alá está bien informado de lo que hacen. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون Los idólatras no deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas de Alá cuando dan testimonio contra sí mismos de que rechazan la verdad.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 y trabajan en el mantenimiento de la mezquita sagrada con quienes creen en Alá y en el día de la resurrección y combaten por su causa? No son equiparables para Alá. Y Alá no guía a la gente injusta que rechaza la verdad. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون Quienes hayan creído, emigrado y luchado por la causa de Alá con sus bienes y sus vidas, gozarán de un rango más elevado ante Alá, y esos serán los triunfadores. برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم Su Señor les anuncia su misericordia, su complacencia y jardines de deleites sin fin. خالدين فيها أبداً ان الله عنده اجر عظيم donde vivirán eternamente. Ciertamente, la recompensa de Alá es inmensa. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء لا تتخذوا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ۖ ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون Oh creyentes, no tomen a sus padres y a sus hermanos como aliados y protectores, si ellos prefieren la incredulidad a la fe. Y quienes de ustedes lo hagan serán de los injustos. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين Diles, oh Muhammad, si sus padres sus hijos, sus hermanos, sus esposas, su gente, los bienes que hayan adquirido, los negocios que teman perder y sus casas con las que se sienten complacidos son más preciados para ustedes que Alá, que su mensajero y que combatir por su causa. Aguarden a que les llegue el castigo de Alá. Y Alá no guía a la gente rebelde que se niega a obedecerlo. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Y ciertamente, Allah les ha concedido la victoria en diversas ocasiones. como el día de la batalla de Hunain cuando se regocijaban de su superioridad numérica aunque ello no les sirvió de nada y sintieron que la tierra se estrechaba por las emboscadas del enemigo a pesar de su vastedad y no encontraban ningún lugar seguro y huyeron انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Después, Alá hizo que el sosiego descendiera sobre su mensajero y sobre los creyentes y envió soldados que no podían ver ángeles y castigó a quienes rechazaban la verdad tal fue la recompensa de quienes se negaban a creer Luego, Allah aceptó el arrepentimiento de quienes quiso una vez abrazaron el Islam. Y Allah es indulgente y misericordioso. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء Oh creyentes, los idólatras son impuros. No permitan que se acerquen, pues a la mezquita sagrada a partir de este año. Si temen la pobreza por no comerciar con ellos, sepan que Alá los enriquecerá con su favor si así lo desea. Ciertamente, Alá es omnisciente y sabio. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون Combatan a quienes no creen en Alá ni en el día de la resurrección. No respetan lo que Alá y su mensajero han prohibido y no siguen la religión verdadera del Islam de entre los judíos y cristianos que los agredieron hasta que paguen el impuesto de la yicia de propia mano y con humildad. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون Los judíos dicen que Usair es el hijo de Dios o el hijo de Allah, mientras que los cristianos dicen que el Mesías es el hijo de Dios o el hijo de Alá. Tales son las palabras que salen de sus bocas imitando lo que decían quienes rechazaron anteriormente la verdad. Que Alá los destruya y los expulse de su misericordia. Qué desviados están de la verdad. احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون Han tomado a sus rabinos y monjes por sus señores en vez de Allah, así como a Jesús, hijo de María. Sin embargo, en sus escrituras se les ordenó adorar solamente a una divinidad, Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. Glorificado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون Pretenden extinguir la luz de Allah, su religión, con sus palabras y mentiras. Pero Allah no lo permitirá y hará que resplandezca haciendo que su religión se extienda aunque quienes rechazan la verdad lo detesten هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Él es quien ha enviado a su mensajero Muhammad con la guía del Corán y con la religión verdadera para que ésta prevalezca sobre todas las religiones aunque los idólatras lo detesten يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Oh creyentes en verdad muchos rabinos y monjes se apropian injustamente de los bienes ajenos e impiden que los hombres sigan el camino de Allah. Y advierte a quienes atesoran oro y plata y no lo gastan en la causa de Allah, que tendrán un castigo doloroso en la otra vida. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون El día en que serán juzgados lo que atesoraron se calentará al rojo vivo en el fuego del infierno y se les marcará con ello la frente los costados y la espalda y se les dirá eso es lo que atesoraban para ustedes mismos sufran el castigo por lo que acumularon ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه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 De esos doce, cuatro son sagrados y se les prohíbe luchar en ellos a menos que sea para defenderse. Esta es la religión verdadera. No sean injustos con ustedes mismos durante esos meses y combatan juntos a los idólatras del mismo modo que ellos se unen para combatirlos. Y sepan que Alá está con quienes lo temen. الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين Posponer los meses sagrados es una prueba más de negación a la verdad. Así se extravían quienes la rechazan. Pues un año permiten el combate durante cierto mes y otro año lo prohíben para ajustar el número de meses que Alá ha decretado como sagrados y legitiman lo que Alá ha prohibido. Se dejan seducir por sus malas acciones, mas Alá no guía quienes rechazan la verdad. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا Oh creyentes, ¿por qué cuando se les dice que salgan a luchar por la causa de Allah sienten pereza y no quieren abandonar sus hogares? ¿Acaso prefieren esta vida terrenal a la eterna? Mas los bienes y los placeres de esta vida son escasos comparados con los de la vida que les espera. لا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير Si no salen a combatir, Alá les infligirá un castigo doloroso.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 Y el profeta se hallaba solamente en compañía de su amigo Abu Bakr en la cueva. Entonces, Muhammad le dijo a este: No te aflijas. Alá está con nosotros. Entonces, Alá hizo que el sosiego descendiera sobre él y sobre su compañero, y envió soldados, ángeles que no podían ver. Y Alá derrotó la incredulidad de quienes rechazaban la verdad e hizo que su mensaje de unicidad triunfara. Y Alá es poderoso y sabio. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون Salgan a luchar, sea cual sea su estado. y combatan con sus bienes y sus vidas por la causa de Allah. Es lo mejor para ustedes, si supieran. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون Si hubiera habido algún bien terrenal fácil de conseguir o el viaje hubiera sido corto los hipócritas te habrían seguido para combatir mas la distancia les pareció larga. Te jurarán por Alá cuando regreses de Tabuk. Si hubiésemos podido, habríamos salido con ustedes. Mas causan su propia perdición jurando en vano, pues Alá sabe que mienten. عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين Que Alá te perdone, Muhammad. ¿Cómo les permitiste quedarse y no salir a luchar antes de tener certeza de quiénes eran sinceros cuando se excusaban y de quiénes mentían? لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين Quienes en verdad creen en Allah y en el día de la resurrección no te piden permiso para no combatir con sus bienes y con sus vidas. Y Alá conoce bien a los piadosos. انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Ciertamente, quienes te piden permiso son aquellos que no creen en Alá ni en el día de la resurrección y cuyos corazones están llenos de dudas y por ello se mantienen vacilantes e indecisos. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين Si los hipócritas hubiesen querido realmente salir a combatir, habrían hecho preparativos para ello. Pero Allah no quiso enviarlos con ustedes e hizo que los venciera la pereza y se dijeron unos a otros quédense con quienes permanecen en sus hogares por estar eximidos de luchar لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Si hubiesen salido con ustedes no habrían aportado más que desorden y habrían buscado sembrar la discordia en sus filas, pues entre ustedes hay quienes los escuchan. Y Alá conoce bien a los injustos. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون Ya intentaron sembrar la discordia entre ustedes con anterioridad, oh Muhammad, cuando llegaste a Medina y te crearon todo tipo de problemas hasta que llegó la verdad, la victoria de los creyentes en Badr, y triunfó la religión de Alá muy a su pesar. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين Y entre ellos, los hipócritas, hay quien dice: Permite que me quede y no hagas que caiga en la tentación. Pero cayó en la tentación de no salir a combatir desobedeciendo al profeta. Ciertamente, el infierno cercará a quienes rechazan la verdad. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون Si te sucede algo bueno, como la victoria en la batalla, oh Muhammad, les disgusta. Pero si sufres un revés, dicen: tomamos nuestras precauciones con anterioridad al no combatir con ellos y se alejan contentos Diles, Solo nos sucederá lo que Alá haya decretado para nosotros, y él es nuestro protector, y en él depositan su confianza los creyentes. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون Diles a los hipócritas ¿Acaso esperan que nos suceda algo malo cuando no puede ocurrirnos salvo una de las dos mejores cosas que hay, la victoria o el martirio? Nosotros, no obstante, aguardamos a que Alá les envíe un castigo o a que caigan derrotados bajo nuestras manos. Aguarden a que les llegue su castigo. Nosotros también esperamos que les llegue. انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين Diles tanto si dan caridad voluntariamente o a la fuerza no les será aceptada ya que son gente rebelde que se niega a obedecer a Alá وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون Y lo que den no les será aceptado porque no creen en Alá ni en su mensajero. Rezan con desgana y solo dan caridad en contra de su voluntad. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون No te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Alá quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida. Y juran por Alá que son de los suyos, pero no lo son. Son gentes que solo actúan así por temor a ustedes. لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون Si pudiesen encontrar un refugio, alguna cueva u otro lugar para esconderse, se apresurarían hacia él. ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون Y entre ellos hay quienes te critican por cómo distribuyes la caridad, oh Muhammad. Si reciben parte, se quedan satisfechos, pero si no reciben nada, se enojan. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون Y más le valdría contentarse con lo que Alá y su mensajero le ofrecen y decir Alá nos basta él nos concederá de su favor y también lo hará su mensajero anhelamos que Alá nos enriquezca con sus gracias انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم El asaque debe ser para los pobres que no poseen nada, para los necesitados, aquellos cuyos bienes no les son suficientes, para quienes trabajan en su recaudación y distribución para ganar los corazones de quienes se inclinan hacia el Islam, para liberar a un esclavo o ayudarle a comprar su libertad, para quienes están endeudados, para quienes luchan por la causa de Allah y para los viajeros que carecen de medios para proseguir su viaje. Esto es lo que Allah decreta, y Allah es omnisciente y sabio. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم Y entre ellos, los hipócritas, hay quienes pretenden ofender al profeta y dicen de él: Es todo oídos para quienes hablan sobre nosotros y se cree todo lo que le dicen. Diles, oh Muhammad, es todo oídos para aquello que los beneficia cree en Alá confía en los creyentes y trae misericordia para quienes creen entre ustedes y quienes ofenden al mensajero de Alá recibirán un doloroso castigo يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين Les hacen juramentos falsos para que estén complacidos con ellos pero a quienes realmente deberían complacer es a Alá y a su mensajero si de verdad fueran creyentes. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ¿Acaso no saben que quien se oponga y se enfrente a Alá y a su mensajero recibirá el castigo del fuego del infierno donde permanecerá eternamente esa será la gran humillación يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون Los hipócritas temen que Alá revele una sura que descubra lo que esconden sus corazones. Y a pesar de ello, se burlan de la religión. Diles, oh Muhammad, búrlense, que Alá revelará lo que temen. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Y si les preguntas por qué se burlaban cuando regresaban con ustedes de Tabuk, dicen: Solo hablábamos por hablar y bromeábamos. Diles: bromeaban burlándose de Alá, de sus aleyas y de su mensajero. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين No se excusen, pues han renegado de la fe con sus burlas después de haberla aceptado. Aunque perdonemos a algunos de ustedes por mostrar un sincero arrepentimiento, castigaremos a los demás por ser pecadores al persistir en la hipocresía. يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون Los hipócritas y las hipócritas son iguales en cuanto a su comportamiento.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 disfrutaron de su parte correspondiente de placeres terrenales y ustedes han disfrutado de la suya como aquellas gentes hicieran y se han entregado a la banalidad al igual que ellos hicieran sus acciones habrán sido en vano en esta vida y en la otra y ellos serán los perdedores الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ¿Acaso no recibieron noticias de lo que les ocurrió a los pueblos que los precedieron, como el del profeta Noé, el de Ad, el de Samud, el del profeta Abraham, el de Medián, y los que fueron puestos boca abajo, las gentes del profeta Lot, les llegaron sus mensajeros con claros milagros, pero no creyeron y fueron exterminados. Y Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم Y los creyentes y las creyentes son aliados los unos de los otros. Ordenan el bien, prohíben el mal, practican el salat, entregan el asaque y obedecen a Alá y a su mensajero. Esos son quienes entrarán en la misericordia de Alá. Ciertamente, Alá es poderoso y sabio. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم Allah ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por los cuales corren ríos donde vivirán eternamente así como moradas en los jardines de la eternidad situados en los niveles superiores del paraíso y obtener la complacencia de Allah es superior a todo ello este es el gran triunfo يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير Profeta combate a quienes rechazan la verdad así como a los hipócritas y sé severo con ellos tendrán su morada en el infierno y qué pésimo destino يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير Los hipócritas juran por Alá que no dijeron nada malo sobre el mensajero o los creyentes. Pero en verdad dijeron palabras que demostraban su incredulidad renegaron de la fe después de haber aceptado el Islam y tramaron sin éxito un plan contra el profeta y ello a pesar de que Alá y su mensajero los habían colmado de gracias con su favor. Será mejor para ellos que se arrepientan. Mas si se alejan de la fe, Alá les infligirá un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Y no tendrán en la tierra quien los proteja o auxilie. Y de entre ellos hay quienes hicieron un pacto con Allah diciendo Si nos concede de su favor daremos caridad y seremos rectos y virtuosos no obstante, cuando les concedió de su favor, fueron mezquinos y dieron la espalda a la fe con aversión. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Y Alá los castigó depositando la hipocresía en sus corazones hasta el día de su encuentro con él por haber roto su promesa con él y por haber mentido. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ¿Acaso no saben que Allah conoce sus secretos y sus conversaciones confidenciales y que Allah posee el conocimiento absoluto de todas las cosas? الذين يلمزون المطلوب المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم Esos son quienes critican a los creyentes que dan caridad voluntariamente y a quienes dan lo poco que pueden. y se burlan de ellos pero Alá hará que sus burlas recaigan sobre ellos mismos y les infligirá un doloroso castigo استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Tanto si pides o no perdón por ellos, oh Muhammad, aunque pidieras perdón por ellos setenta veces, Alá no los perdonaría porque no han creído en él ni en su mensajero. Y Alá no guía a la gente que se revela y se niega a obedecerle. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون Quienes se quedaron en sus casas se alegraron de no salir con el mensajero de Alá a combatir en Tabuk, pues les desagradó la idea de luchar con sus bienes y con sus vidas por la causa de Alá. Dijeron a los demás: No marchen a luchar con este calor. Diles: Oh Muhammad, el calor del infierno es mucho más intenso. Si lo hubiesen comprendido, فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون Deja que se rían un poco, que ya llorarán mucho en la otra vida como castigo por las malas acciones que cometieron. فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين Y si, tras tu regreso de Tabuk, un grupo de quienes no salieron a luchar te piden permiso para salir a combatir en otra batalla, diles: No saldrán nunca conmigo ni combatirán conmigo al enemigo prefirieron quedarse la vez primera en sus hogares permanezcan pues con quienes se quedan atrás ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون y no reces por ninguno de ellos cuando muera ni permanezcas ante su tumba pues no creyeron en Alá ni en su mensajero y murieron en la rebeldía انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون Y no te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen. Allah quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين Y cuando una sura es revelada y esta ordena creer en Allah y combatir al lado de su mensajero. Los ricos de entre los hipócritas te piden que los eximas de luchar y dicen: Deja que permanezcamos con quienes se quedan en sus hogares se alegraron de quedarse con quienes permanecieron en sus hogares por estar dispensados de luchar y sus corazones han sido sellados por no querer combatir y no pueden comprender aquello que les supondría un bien واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون Mas el mensajero y los creyentes que lo siguen combaten con sus bienes y con sus vidas por la causa de Allah. Ellos serán agraciados en esta vida y en la otra, y ellos serán los triunfadores. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم Allah ha preparado para ellos jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente este es el gran triunfo وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم Y llegaron a ti quienes se excusaban de entre los beduinos para que los dispensaras de luchar y quienes mintieron a Alá y a su mensajero permanecieron en sus hogares quienes de ellos rechazaron la verdad tendrán un castigo doloroso ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم Los débiles los enfermos y aquellos que no disponen de medios no cometen ningún pecado por permanecer en sus hogares si son sinceros con Alá y con su mensajero quienes hacen el bien no serán recriminados por no combatir y Allah es indulgente y misericordioso.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 por no disponer de medios para combatir. انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Quienes sí serán recriminados son quienes te pidieron que los eximieras de combatir a pesar de disponer de bienes y de medios en abundancia esos se alegraron de permanecer con quienes se quedaron en sus hogares por estar dispensados de luchar y Alá selló por ello sus corazones y desconocen el final que les espera يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون Esos hipócritas se excusarán ante ustedes por no haber salido a luchar cuando regresen a ellos de Tabuk. Diles entonces, oh Muhammad, no se excusen, pues no le creeremos. Alá nos ha informado acerca de ustedes. Alá y su mensajero verán sus acciones y después comparecerán ante el conocedor del Gaib y de lo manifiesto y les informará sobre lo que hacían. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون Les jurarán por Allah cuando regresen a ellos que son sinceros en sus excusas para que se alejen de ellos sin reprenderlos aléjense pues de ellos puesto que son impuros morarán en el infierno como castigo por sus acciones يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Les juran para que estén complacidos con ellos. Mas si los complacen con sus palabras, sepan que Allah no se complace con la gente rebelde que se niega a obedecerlo. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم Los beduinos son los más obstinados en rechazar la verdad, los más hipócritas. y los más dados a conocer los preceptos de la religión que Alá ha revelado a su mensajero. Y Alá es omnisciente y sabio. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم Y entre los beduinos hay quienes consideran que sus contribuciones a la causa de Allah son como una sanción que solo les reporta pérdidas y desean que les suceda algún infortunio. La mala fortuna caerá sobre ellos y Allah oye y ve todas las cosas. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته Y entre los beduinos hay quienes creen en Alá y en el día de la resurrección y consideran que sus contribuciones son una forma de acercarse a Alá y de que su mensajero los tenga presentes en sus súplicas.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 Alá les ha preparado en el paraíso jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم Y entre los beduinos de su alrededor y entre los habitantes de Medina hay quienes son hipócritas y persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, pero nos sí los conocemos. Les infligiremos un doble castigo en esta vida y después serán conducidos a un castigo terrible, al fuego del infierno. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم Y hay otros que han reconocido sus pecados y que habían mezclado buenas con malas acciones. Allah aceptará su arrepentimiento. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Toma parte de sus bienes en caridad para purificarlos y purgarlos de sus pecados y suplica por ellos, oh Muhammad. Tus súplicas les reportan sosiego y Allah oye y conoce todas las cosas. أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ¿Acaso no saben que Allah acepta el arrepentimiento de sus siervos y los bienes que dan en caridad y que Allah siempre perdona a quien se vuelve a él arrepentido y es misericordioso? وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون Diles, oh Muhammad, obren como quieran. Allah, su mensajero y los creyentes verán sus acciones. Después comparecerán ante el conocedor del Gaib y de lo manifiesto, y entonces les informará sobre lo que hacían.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 pero Alá es testigo de que mienten. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين No reces nunca en ella, oh Muhammad. Una mezquita basada en la piedad desde el primer día, la mezquita de Cuba es más digna de que reces en ella. En ella hay hombres que buscan purificarse, y Allah ama a quienes se purifican. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ¿Quién es mejor? quien establece los cimientos de lo que edifica sobre el temor de Alá y su complacencia, o quien los establece en el borde de un precipicio, a punto de desplomarse, y finalmente se desploma y cae con el fuego del infierno. Y Alá no guía a los injustos. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم La mezquita que construyeron no dejará de sembrar duda en sus corazones hasta que mueran. Y Allah es omnisciente y sabio.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 Estos combaten por la causa de Allah matan al enemigo y mueren en la lucha. Esta es una promesa que cumplirá y que consta en la Torá, en el evangelio y en el Corán. ¿Y quién es más fiel a su promesa que Alá?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 Pero cuando vio con claridad que su padre era un enemigo de Alá, se desentendió de él. En verdad, Abraham invocaba constantemente a Alá y era tolerante. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم Y Allah no extravía a un pueblo tras haberlo guiado hacia la fe, sin antes haberle mostrado con claridad a su gente lo que debía evitar. Ciertamente, Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير A Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Él es quien da la vida y la muerte, y fuera de él no tienen quien los proteja y auxilie. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم Allah ha perdonado a su profeta por haber aceptado las excusas de los hipócritas para no salir a combatir y a sus compañeros creyentes de entre quienes emigraron a Medina y de entre quienes los acogieron y siguieron al mensajero para combatir en Tabuk en unas condiciones difíciles después de que los corazones de un grupo de ellos estuviesen a punto de desviarse cayendo en la duda acerca de la religión debido a las dificultades que atravesaban mas Allah ha aceptado su arrepentimiento y ha fortalecido su fe. Ciertamente, él es compasivo y misericordioso con ellos. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ۖ وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم y también ha perdonado a los tres creyentes que no salieron a combatir sin excusa alguna y que se apenaron profundamente por ello después hasta el punto de sentir que la tierra los oprimía a pesar de su vastedad debido a su angustia hasta que se dieron cuenta de que no podrían huir de Alá y de que solo en él podrían refugiarse entonces Allah hizo que se volvieran a él arrepentidos para perdonarlos.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 propio bienestar al del profeta, puesto que toda sed, cansancio y hambre padecidos en la causa de Allah serán considerados como una buena acción, así como cada paso que den, provocando con ello la ira de los incrédulos o cada derrota que inflijan al enemigo. ciertamente Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون Y todo lo que gasten en su casa, ya sea poco o mucho, y cada valle que atraviesen para enfrentarse al enemigo, les será tenido en cuenta para que Allah los recompense según las mejores acciones que realizaron. وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون Y no es conveniente que todos los creyentes marchen a combatir. Sería más apropiado que un grupo de cada tribu saliera a luchar y que los demás se instruyeran en la religión junto al profeta y exhortaran a su pueblo de regreso a ellos para que temieran el castigo de Allah y obrasen en consecuencia obedeciendo sus mandatos. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين Oh creyentes, combatan con dureza a los incrédulos que se hallen cerca de ustedes y sepan que Allah está con quienes lo temen. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون Y cada vez que una sura del Corán es revelada, hay un grupo de hipócritas que se dicen entre sí, burlándose: ¿A quién le ha aumentado la fe? Los creyentes ven su fe aumentada y se regocijan en ello. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون Pero aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía ven cómo crece cada vez más su aversión a la verdad y morirán rechazándola. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ¿Acaso no ven que son puestos a prueba una o dos veces al año con distintas calamidades y aún así no se arrepienten de su hipocresía ni meditan sobre ello? واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون Y cada vez que una sura del Corán es revelada, donde se mencionan los hipócritas, estos se miran unos a otros cuando el profeta la recita y se hacen guiños entre ellos burlándose de lo que ha sido revelado y se dicen ¿Los ve alguien? Y si no los ve nadie, se levantan y se alejan del profeta. Alá ha alejado la fe de sus corazones porque son gentes que no razonan لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم Ciertamente les ha llegado un mensajero de entre ustedes, Muhammad, que se aflige si padecen dificultades. Se preocupa por ustedes y es compasivo y misericordioso con los creyentes. Pero si se alejan de la fe, diles, oh Muhammad, Alá me basta. No hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto él. A él me encomiendo, y él es el Señor del gran trono.